Tas ir par baznīcas sociālā mācību kā evanģelizācijas um, līdzekli, ja tā varētu teikt, bet vienlaiks arī cilvēka izaugsmes veicinātāju veicināšanas līdzekli. Par to mēs tūdaļ, tūdaļ arī runāsim, bet pirms sākam šo uh, Eh, sarunu, lasīt un pārdomāt šo dokumentu, eh, šo sadaļu. Gribu eh, pateikties visiem par jūsu atbalstu ziedojumu formātā, lai rādījumi arī, arī septembrī varētu samaksāt visus ikmēneša izdevumus. Taču mums vēl pietrūks 250 eiro, aptuveni 250 eiro, lai būtu 18 tūkstoši. Tā ir summa, kas ir vajadzīga šajā mēnesī. Ja vari ziedot. Tad ej uz rādījumu arī mājaslapu sadaļu ziedot un izvēlies sev labāko, pieņemamāko, ērtāko veidu, kā noziedot, lai tiešām šī mēneša budžets tad arī tiktu izpildīts. Tu vari, protams, arī kā vienu no vienkāršākajiem veidiem zvanīt uz ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9 un šādajā dziedot 4,27 eiro pietrūkst vēl 200, aptuveni 250 e, eiro, lai šī mēneša budžets tiktu viss savākts un lai bez uh, mīnusiem varētu arī turpināt uh, mūsu darbību. Paldies, paldies visiem, kas jau ir atbalstījuši. Uh, liels, liels paldies par jūsu dāsnumu un atbalstu gan lūkšanu formātā, protams, um, tas, tas dažkārt aiziet tā kā pašsaprotami, kad lūkšanas mēs sagaidām, jo bez lūkšanām, bez garīgā atbalsta nebūtu iespējams darboties, bet tikpat lielā mērā, man jāsaka, arī bez jūsu finansiālā atbalsta ziedojumiem mums nebūs iespējams darboties. Tādēļ lūdzu, ja vari, atbalsti, ej uz rml.lv ziedot vai zvani 9 000 67 69 un ziedo 4,27 eiro centus. Es domāju, šodien, beidzamajā septembra dienā, tas ir iespējams savākt šos 250 e, eh, eiro. Bet atgriežoties, atgriežoties pie dienas e, katehēzes tēmas. Tātad e, dienas katehēzes e, tēma e, ir baznīcas sociālā mācība kā evanģelizācijas un cilvēku izaugsmes veicināšanas līdzeklis. Tieši tā. Uh, un šeit uh, es varbūt tās ļoti spēcīgi uzsveru šo aspektu, kad baznīcas sociālā mācība ir arī evanģelizējoša uh, mācība, mācība, kas ir ne tikai um, nodarbojas ar um, kādu globālu problēmu, ekonomisku, politisku, sociālu problēmu risināšanu eh, balstoties evaņģēlī patiesībā, bet ka šī mācība ir arī ar evaņģelizējošu um, ehm, um, eh, ietekmi, ja tā varētu teikt. Um, šeit, kas tiek teikts pavisam vienkārši, sociālā mācība, baznīca sociālā mācība ir baznīcas kalpojuma centrā, un šī mācība uh, arī evanģelizē cilvēkus. Mm? Pavisam vienkārši tiek pateikts. Man, man arī personīgi šķiet ir būtiski izcelt šo aspektu, kas, manuprāt, tik ļoti maz ir diskutēts, runāts un par ko tik maz ir, ir iespējams pat arī dzirdēts baznīcas vidē par to, ka baznīcai uh, šī evaņģeliskā patiesība, kas ir jānodod cilvēkiem, ar kuri jāuzrunā cilvēkiem, šī kerigma saucamā, šī baznīcas ticība, ka tā nav viss tikai tāda um, personīga uh, lieta, uh, ko mēs praktizējam lūkšanu grupiņās, svētdienās aizejot uz baznīcu vai privāti ieslēdzoties savos mājokļos, vai varbūt tās uh, Eh, sliktākajā gadījumā jāatzīst gan kā tādi dīvānu kristieši, jeb dīvānu katoļi, kuri sēž uz dīvāniem, visus kritizē un visu kritizē, bet nekādā gadījumā neiesaistīsies, lai piedāvātu risinājumus. Un šeit mē, mums parāda baznīca, ka nē, tā, tāda dīvānu kristiešu attieksme nav mm, pareizā baznīcas attieksme šeit, uh, mums parāda, ka mums ir jāuzņemas atbildība par to vidi, par to sabiedrību, par to pasauli, kurā mēs dzīvojam, un to darīt, pasludinot evaņģēliju, un arī ļaujot visām šīm uh, mūsu sabiedrības, mūsu pasaules, mūsu, mūsu uh, attiecībām tikt orientētām balstoties evaņģēlīja vērtībās, evaņģēlīja principos. Dažas atziņas no šī dokumenta. Sociālā mācība ir baznīcas evaņģelizācijas kalpojuma būtiska sastāvdaļa. Tā skan šīs nodaļas pirmais teikums. Tātad sociālā mācība ir evaņģelizācijas kalpojuma būtiska sastāvdaļa. Viss, kas skar cilvēku kopienu, situācijas un problēmas, kas saistīts ar taisnīgumu, atbrīvošanu, attīstību, tautu attiecībām un mieru, nav svešs evanģelizācijai. Tālūk. Tas ir tas, par ko es uh, jau šobrīd runāju un uzsveru, kad uh, šī sociālā mācība, manuprāt, ir savā ziņā kā uh, Ehm, tā atbilde uz to parāda mani, man eh, savu ticību bez darbiem, eh, un es tev parādīšu ar darbiem, eh, kad dažu brīdi mēs varam daudz runāt un spriedelēt, bet palikt pie skaistām tēzēm par, par, arī par pašu Dievu, par Kristu, par viņa paveikto apbrīnojamo darbu mūsu pestīšanas labā, bet nekādā veidā uh, neļaut tam ietekmēt mūsu ne tikai personīgo, bet mūsu arī sabiedrisko dzīvi, sociālo dzīvi, mūsu attiecības, eh, kad esam kopum, kopā ar uh, cilvēkiem. Un šeit baznīca ļoti, ļoti spēcīgi mums pasaka. Turklāt eh, izceļot arī to, ka ar šīs sociālās mācības palīdzības starpniecību mēs varam mums ir pienākums evanģelizēt, tātad aizsniegt šos uh, cilvēkus. Turklāt man vismaz gribētos domāt, kad uh, šis veids um, ir iespējams pat visefektīvākais veids, kā, kā to darīt. Un šeit iespējams izpaužas arī drusku mana tāda um, skepse un, un uh, kritika, jā, piedošana par to, bet man tā šķiet dažreiz, jā, visādi skaļie uh, pasākumi un saukļi un, un, un, un notikumi, ko mēs organizējam, bet eh, kas ir ar mērķi tikai, lai, lai pievērstu uzmanību, bet nevis, lai mainītu kaut ko sabiedrībā, ehm, tā ļoti praktiski. Ehm, visi šie evanģelizācijas rīki ir tādi, virspusēji, manuprāt. Un ko es ar to domāju? Nu, ehm, viena no tādām lietām, manuprāt, Ehm, nāk prātā ehm, tie pasākumi, kad eh, stereotipiski Cits, stereotipiski, kad eh, mēs kā kristieši uh, uzskatām, ka nu, mums ir jāpasludina evaņģēlijas, un tad nu, mēs dodamies ielās un tur nu, mācām par to, kā visi uh, esam grēcīgi un kā Dievs vienīgais var mūs glābt no tā grēka purva. Uh, un, un tikai ar to vien, ka mēs ieklausīsimies. Tas to ir jādara, protams, nē, to negribu teikt, ka nē. Bet eh, es arī nebrīnos, kad eh, šāda veida evanģelizācija ir ar, ar, ar tādu vāju uh, ietekmi, jo galu galā pats Jēzus mums teica, mums jāparāda mūsu ticība darbos. Un šeit uh, tiek stāstīts, tiek runāts sociālā mācībā par to, uh, kā mūsu ticība, kā mūsu ticībai var būt tieši arī, nu, man gribas teikt, tā praktiskā izpausme, kā organizēt mūsu dzīvi, kā veidot attiecības sabiedrībā, kā izturēties pret kaut kādām lietām, procesiem sabiedrībā, aktualitātēm, kas notiek sabiedrībā, un kā viņas tiešām piepildīt ar evaņģēliju, piepildīt ar evaņģēlisko patiesību un līdz ar to arī veicināt to, ka tiešām šī evaņģēlija e, patiesība tiek īstenota un kad mēs piedzīvojam šo atgriešanos arī no grēkiem galu galā un augšām celšanos un, un e, prieku un mieru visu to, par ko tad evaņģēlijas mums arī e, sludina. Tālūk, tas, es domāju, varētu izklausīties šobrīd no manas mutes diezgan uh, diezgan skarbi, bet manuprāt, eh, šobrīd, eh, lasot šo dokumentu, gribas tiešām eh, izcelt, ka tas nav kaut kāda opcija, iespēja, kas mums tiek piedāvāta, bet ka tā ir mūsu, ka, mums katram uzticēts pienākums atbilstoši savam statusam, to arī censties īstenot savā dzīvē. Par to mēs arī lasīsim nedaudz vēlāk katehēzēs par to, ka mēs ik viens atbilstoši savam stāvoklim, ne tikai priesteri vai konsekrātie, bet arī laji savā vietā ir aicināti īstenot arī šo sociālas mācības aspektus, nu, protams, atbilstoši tam, kā kā kuram ir tās iespējas, jo dažādi darbi, dažādi pienākumi un tā tālāk, bet ka tas ir mūsu uzdevums šādā veidā evaņģēliju padarīt klātešo, klātesoša sabiedrībā, caurstrāvot ar evaņģēlija patiesību, tad mūsu sabiedrības uh, vidi, struktūras, institūcijas. Tālūk. Um, būtiska atziņa arī tā, ja E, nebūtu e, šī mūsu evanģelizācija pilnīga, ja neņemtu vērā aicinājumu, ar ko pastāvīgi apmainās evanģēlijas un cilvēka konkrētā dzīve, personiskā un sabiedriskā e, dzīve. Nebūtu pilnīga šī evanģelizācija, citiem vārdiem sakot, ja nenotika šī miedarbība starp evanģēliju un cilvēka konkrēto dzīvi, gan sabiedrisko, gan personīgo, individuālo dzīvi, ir jānotiek šai miedarbībai, kas, protams, arī ietver to, ka eh, mēs kā kristieši lasām, pārdomājam, galu galā baznīca sociālā mācība ir balstīta atklāsmē, tad bībelē, uh, un, un baznīcas tradīcijā, ka mēs to pārzinām, ka mēs to padarām par savu, ka mēs iepazīstam, ka mēs zinām, e, ko baznīca māca, e, kā baznīca runā par mūsu ticību, tā skaitā arī e, šo sociālo mācību iepazīstam, un tad ar, ar šo, ar šīm zināšanām, ar šo arī savu personīgo pieredzi, ar to, kā mēs esam uh, Eh, pieņēmuši, asimilējuši šo baznīcas mācību, tad arī eh, konkrētās problēmas, situācijas, izaicinājums ir risināt atbilstoši eh, šim, šim tādam dzīvesveidam, kristīgajam dzīvesveidam. Lūk, tas ir, es domāju, gana izaicinoši, lai mēs tā darītu, jo ir vieglāk mm, vienkārši papļāpāt par Eh, ko baznīca māca līdz galam pat neapzinoties, eh, ko viņa māca mani, bet tā, kad nākas praktizēt, tā, kad nākas dzīvot un, un zināt, eh, ko māca, tad tas prasa tomēr arī piepūli, piepūli, ka mēs iedziļinamies un ka mēs tiešām pievēršam vērību un uzmanību tam, ko baznīca māca, un to arī savā dzīvē cenšamies īstenot un, un realizēt. Nu jā, to es saku, kad kā izaicinājums jums, bet arī pats sev, jo galu galā es arī, man arī ir jāmācas un arī jāizprot un, un jācenšas aizvien pilnīgāk to izdzīvot. Tā kā, jā, mums visiem kopā, kopā, tāpēc jau arī šīs katehēzes, bet ir telefons vans, lūdzu. Ir slavēties Kristus. Mūžīgi mūžos. Raimunds no Jūrmālas. Ļoti jauki. Kla, klausos, klausos priesteri Jāni katehēzes un esmu, nu, man ir ko teikt. <clears throat> man ir ko teikt. Klausāmies. Nu, šorīt brīnišķīgs lasījums no Ieba grāmatas, ja? Uh -huh. Un es domāju, arī kristiešiem, es domāju, ka šī tāda autentiska kristieša dzīve dažreiz to vārdu nav tik daudz, bet ir rīcība, ir darbi, kā Jēkabs savā vēstulē saka, mm -hmm, parādiet mm -hmm. manu, uh, parādiet savu ticību uh, darbos. Jo bez darbiem īsti nav. Mēs varam teikt, ka mēs ticam, bet uh, parādās jau tas rīcībā. Ja? Un dažreiz arī bez vārdiem parādās kaut kādā rīcībā nu, godīgums, Eh, ja, nu, visas, visas šīs lietas, kuras var arī nekristieši darīt. Ja? Eh, bet ir tāda niansīta, piemēram, ja? kā šodien mēs dzirdam, eh, tā, ka Dievs atļauj pieskarties, atļauj pārbaudīt arī kristiešus, ja? nu, cik tālu viņš paliks uzticīgs. Ja? Mums zūd kaut kāds komfortiņš mazliet, mums zūd kaut kādas materiālās vērtības, vai mēs arī tad esam tik, eh, tomēr paliekam uzticīgi Dievam, jā. Ja? Un varbūt tās eh, šī ir tā robeža šķirtne, kur eh, tāds apzinīgs pilsonis, kas ir nekristietis, jā, ja? atšķirsies no, no, no, no, no, no cilvēka, kas ir kristietis, kurš paliek uzticīgs arī kaut kādās lietās, kad nav tik komfortabli, kaut kas zūd, bet viņš to, viņš to panes ar tādu nu, Dievs ir devis, Dievs ir ņēmis, lai Dievs ir mūžam slavēts. Jā, jā, un, un varbūt tās pat arī izpaliek tādi saukļi vārdi. Es nesaku, ka nevajag uh, evanģelizēt uz ielām, bet uh, ir jāzina, kad un kurā brīdī pienākt <laughs> pie, pie, pie citiem cilvēkiem. Dažreiz, ja tas ir galīgi nelaikā, var pat pretējo, kā saka, efektu panākt. Pretē, pretējais efekts <laughs> sanāk, jā. Bet, nu, arī citu konfesiju, piemēram, kristieši uh, ir aktīvāki dažreiz uz tā pašām ielām vai pasākumos vai, vai dieva vārda lasīšanā, jā. Uh, tur, tā, nu. tur es piekrītu. Bet es domāju, ka arī lajam, piemēram, es nu, runāju kā no, no, no sava skatu punkta, kā lais, jā, kā mhm, mhm. kristietis. Uh, es, piemēram, daru dzīvoju savu ikdienas dzīvi, daru savas lietas, bet dažreiz ir jautājums, kāpēc tu tā dari? Es saku, kā? Nu, piemēram, tu, eh, es, tev tur izdarīja kaut ko, nu, neatdeva, piemēram, parādu vai vēl kaut ko. Nu, taču viņu tur vajadzēja, es nezinu, nu, es, es tavā vietā tur būtu nes, nesko darījis. Un, nu, tad, un tad varbūt tās tādā niansē, uh, vai arī, protams, vis visādos citos apstākļos un, un notikumos uh, mēs parādām to kristiešu nostāju. Tieši un es domāju, tā mhm. ir laba evanģelizācija. Uh mhm. -huh. Tā mhm. kā, nu, es tā, es tā to saprotu. Nu, sirsnīgi paldies, un, jā. jā. Uh, labi, paldies, paldies priesteru un, un, un nesu kopā ar jums. Paldies. <laughs> Un jauku dienu. Tev tāpatās, jā. Jā, uh, pilnīgi piekrītu, vai ne, kad uh, tas ir ar savu dzīvi, ar tajās vismazākajās lietās, ar tādā situācijā, kad, piemēram, es parādu kāds neatdot, kā es reaģēšu. Tas gan nenozīmē, ka man nekad nav jāprasa parāda atdošana, vai ne, bet, bet kā, kā es to izdarīšu, kā to vislabāk izdarīt. Tas ir tas jautājums, un tiešām tajās arī ikdienišķajās lietās izpaudīsies tā uh, tā mana attieksme un tā mana ticības izpratne. Un, un jā, ar tai brīdī, kad varbūt tās lietas pagriežas ne tā, kā es tās esmu ieplānojis un gribējis, vai ne? Tas arī šajos brīžos, kā teikt, tie ir tie brīži, kad, mūsu, eh, kad mēs tiekam pārbaudīti <laughs> savā ziņā, un, un šeit es negribu ar tādu uh, Mm, um, nu, kad nu, jā, nu, te mūs tagad dievs audzina un, un, un tā tālāk, lai gan arī šādā veidā to var uztvert. Un mm, tomēr, uh, jā, tajos brīžos, kad lietas neiet uh, pēc plāna, kad uh, kaut kas notiek slikts, tad arī kā, kā, kā es uzvedīšos, izturēšos. Protams, uzreiz arī jāsaka, nu, kad tas ir pārbaudījums un līdz kamēr tu neesi pats to piedzīvojis, tad tā kā es varu tā gudri paspriedelīt par to, bet eh, tagad piedzīvoju bez tādas moralizēšanas arī, eh, tad, tad jā, tad ir jau, tad mēs eh, redzam lietas citādās perspektīvās un katrs arī šo ticības dzīvi cenšas tad arī izdzīvot kā, kā var vislabāk, nu, vismaz jācer. No otras puses tā esmu padomājis, jā, dažreiz arī uh, mums ir tendence, nu jā, bagāts, turīgs cilvēks, vai viss notiek labi un tā tālāk, nu, kad, nu jā, viņš tur, cik viņam tur būs grūti, bet man liekas, dažreiz arī pārbaudījums, arī ticības pārbaudījums var būt tad, kad tev tiek dots vairāk, kā tu esi cerējis. Uh, Nu, ne, tā skaitā, ar, attie, kas attiecas uz naudu. Abos virzienos mēs varam tikt pārbaudīt, un tas, kāda būs mūsu attieksme, um, ceram, balstītē uh, evaņģeliskajās vērtībās, nevis runājot, bet tiešām tajā attieksmē, kuru mēs uh, parādīsim, ar kuru mēs iesim te dzīvē. Nu, šajās situācijās. Nu, tad jā, bet evanģelizēt arī, protams, jāpasludina ir šis Dieva vārds un dažreiz ļoti burtiski, un kā evanģēlijos arī saka, um, laikā un nelaikā. Dažreiz arī tas, protams, ir vajadzīgs uh, to gudri izdarīt un, un, un nekautrēties, bet uh, lai neapstātos tikai pie šādu uh, skaļu saukļu vai evanģēlija pasludināšanas, lai tas tiešām būtu uh, Ehm, no, no dziļumiem, eh, un, un lai tas izpaustos tad arī dziļumos manā, manās ikdienišķajās rīcībās un uzvedībās. Tā kā es tam arī piekrītu. Ejam mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai paturpinātu un, un dzirdētu, ko vēl baznīca saka par evangelizāciju un sociālo mācību. Bet tas pēc muzikālas pauzes tikai grib atgādināt telefonu numurus arī citiem. Ja vēlaties iesaistīties, tad jūs varat vai nu rakstīt īsiņas 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2 vai zvanīt 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1. Tava gaisma spīd pāri dūkšumam. Klausāties dienas katehēzi, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien! Šeit esi prestēts Jānis un dienas katehēzē runājam par baznīcas sociālo mācību, kas varbūt arī kā spēcīgi, nevis varbūt, bet kas ir evanģelizācijas līdzeklis eh, un, protams, kas arī vienlaikus veicina cilvēku izaugsmi, un par to mēs šodien arī, arī runājam. Ja vēlaties iesaistīties rakstī, zvanī, mēģināsim pārdomāsim kopā un mācīsimies par baznīcas sociālo mācību un izpratīsim aizvien vairāk. Vēl tikai gribu atgādināt, ka šo mēnesi, septembra mēnesī, mums Rādio Marija Latvija uh, budžetā pietrūks 250 eiro. Ja vari atbalstīt, tad nepakautrējies, ej uz rādījumu arī mājaslapu, atrod sadaļu ziedot un ziedo atbalstu, lai mēs varētu darboties un skanēt. Bet atgriežoties pie sociālās mācības. Eh, sociālajai mācībai pašai par sevi ir evanģelizācijas instrumenta vērtība, un tā attīstās evanģēlija vēstī ar vienu no jauna sastopoties ar cilvēces vēsturi. Tā saka eh, kompendijas, baznīca sociālās mācības kompendijas. Tātad jau sociālā mācība kā tāda ir ar evanģelizācijas eh, nozīmi, vērtību, uh, Un, protams, eh, sociālā mācība, bet es arī domāju, evanģelizācija attīstās aizvien sastopoties ar cilvēka konkrētajām vēsturiskajām situācijām un problēmām, izaicinājumiem. Pieļauju, ka ir, ir lietas, kas viscaur vēsturei ir gājuši kā karš, piemēram, ikreiz, kad saskaramies, ir droši vien kādas nianses un, un it īpaši mūsdienās, eh, kad runājam jau par hibrīd kariem un visādām tādām lietām, bet ir arī lietas, kuras, eh, kuras mums ir neatkarīgi no eh, tā, ka kaut kas atkārt, tomēr jāsaskata un jā, jārisina konkrētajā arī tajā vēsturiskajā kontekstā un situācijā, lai tiešām būtu visefektīvākā atbilde un, un meklējot šīs atbildes, baznīca sociālā mācība arī mm, dod vērtīgu pienesumu, ieguldījumu eh, cilvēcis izaugsmē un vienlaikus evanģelizācijas uzdevumā. Un uz to ik viens ir aicināts. Uh, Šī mācība ir īpašs veids, kā īstenot vārda kalpojumu un baznīcas pravietisko funkciju. <clears throat> Tā saka atkal e, šī, e, šis dokuments, ka baznīcas sociālā mācība ir īsts kalpojums, e, vārda kalpojums un baznīcas pravietiskās funkcijas realizēšana. Uh, Um, jā, ja mēs domājam un runājam par pravietisko funkciju, manuprāt, atkal dažu brīdi, bet varbūt tās tas ir mans stereotips, nezinu, ja tā ir, tad padodat ziņu, e, ja es kļūdos, bet dažu brīdi man, man rodas priekšstats, kad tad, kad e, minam šo vārdu baznīcas pravietiskā funkcija, tad bieži vien iedomājamies, ka e, cilvēki, kas stāv, stāv kaut kur vai, vai uh, Facebook grupās, starp citu, eh, posto visādi snaidu pilnus komentus un, un mēģina norādīt, kādi grēcinieki visi ir, un kamēr ne, nu, eh, tas, tas nē, tā nav pravietiska funkcija, tā ir naida turpināšana, nu, kas ir jāizbeidz eh, arī kristiešu starpā, nu nevar tā šādā veidā kritiku paust, tas, tas, tas nestrādā tā nevajag pielāgoties eh, pasaulē, kura šādā veidā dara, un, un par nožēlu ir, ir arī kristiešu vidū tāda tendence, un, un nemānīsim sevi, tā nav pravietiskas funkcijas īstenošana. Ehm, šeit mēs dzirdam ļoti konkrēti, ko nozīmē eh, šīs pravietiskās funkcijas īstenošana, pildīšana, un tas notiek arī caur tai skaitā un ļoti spēcīgā veidā, gribu to atkal un atkal uzsvērt tieši caur sociālās mācības, baznīcas sociālās mācības um, īstenošanu, iedzīvināšanu uh, tajās situācijās, vietās un arī tajās problēma jauta, tajos problēma jautājumos, ar kuriem saskaramies, ja? Tātad um, baznīca sociālā mācība kā dievu vārdu kalpojums un pravietiskās funkcijas, baznīcas pravietiskās funkcijas īstenošana. Sociālās mācības skaidrošana un izplatīšana ir daļa no baznīcas evangelizācijas sūtības un ir būtiska kristīgās spējas daļa, jo no šīs mācības izriet tieša seka sabiedrības dzīvē, ikdienas darbu, uh, un cieņu par taisnīgumu tai sai, tā saista ar liecināšanu par Kristu pestītāju. Tālūk, šeit tiek pateikts. Tad sociālās mācības skaidrošana un izpra, izplatīšana ir daļa no baznīcas evanģelizācijas uzdevuma un sūtības, eh, un, būtiski, un ir būtiska kristīgās vēsts daļa, ko mēs nedrīkstam noignorēt. Um, mācība, šī baznīcas sociālā mācība izriet um, kā, kā seka sabiedrības dzīvē. Uh, nu, tātad no šiem apstākļiem, kuros kas uh, notiek un, un, un, un tie procesi, kas tur notiek no tos pārdomājot, analizējot un gribas teikt tā, tā kā uh, lasot evaņģēlīju gaismā, ja konfrontējot ar evaņģēlīju patiesību, tad arī mums noskaidrojas, kāda tad ir baznīcas izpratne par konkrētām lietām. Kāds ir, gribas pat teikt tā, Kristus nodoms, Dieva nodoms attiecībā uz, uz konkrētām situācijām, bet kas nav nu, nu tādā abstraktā līmenī, bet ļoti konkrēti piezemēti konkrētā cilvēku uh, um, situācijā. Tātad baznīcas mācība, sociālā mācība ir kalpojuma centrā baznīcai, kas pasludina, sludina Dievu un pestīšanos, uh, un pestīšanas uh, Kristu noslēpumu ikvienam cilvēkam un šā paša iemesla dēļ atklāja cilvēkiem to, kas viņi ir – Tātad pasludināt sociālo mācību, iedzīvināt sociālo mācību ir baznīcas kalpojuma centrā, caur ko tiek pasludināts Dievs un pestīšanas, eh, Kristus pestīšana ikvienam cilvēkam. Un to, manuprāt, ir tā vērts, lai ņemtu vērā ik viens, kurš, eh, <clears throat> kurš grib uh, um, nu, tiešām būt kā evanģelizētājs, kad, eh, lai tas nepaliktu tikai eh, vārdos, kā tāds skaņošs vārgulis, Bībelē saka, bet ka tas būtu arī izdzīvots vispirmām kārtām paša personīgajā dzīvē un tajos apstākļos, kur, eh, kur Dievs ir nolicis šo cilvēku mūs, mūs ikvienu no mums rādījuma arī klausītājs, starp citu, arī, ja? Uh, Sūtība, ko Kristus ir uzticējis savai baznīcai, nav politiska, ekonomiska vai sociāla, tā saka šis dokuments. Tai izvirzītais mērķis ir reliģisks, taču tieši no šīs reliģiskās sūtības rodas uzdevum, uzdevumi, gaisma un spēks, kas var palīdzēt veidot un nostiprināt cilvēku kopienu saskaņā ar dievišķo likumu. Tā arī ir patiesība, kur ir jāņem uh, Ehm, piesirds, eh, kad eh, ar šo baznīcas sociālo mācību mēs eh, necenšamies vienkārši politiku bīdīt, kā tā derogadība mēs mēdzam teikt, vai ne, bet no nu, ar tādu nievu, ka mēs mēdzam teikt, vai, vai izsmejoši, kritizējoši, bet kad baznīca sociālā mācība ir, ir vispirmām kārtām um, tās mērķis ir reliģisks. Um, un, un tie, tieši pateicoties šim reliģiskiem saturam un mērķim, eh, tad baznīca var uh, skatīties, iegūt šo, kā šeit tiek teikts, gaismu un spēku, lai varētu runāt par uh, sabiedrībā norie, norisošajiem procesiem un lietām. Eh, lūk, un caur to arī, nu, kā saka, izgaismot Ar šo dievišķo likumu izgaismot sabiedrību, sabiedrības procesus, notikumus, kas, eh, kas notiek sabiedrībā. Mm? Tātad, jā, eh, es domāju, mēs lasīsim tālāk un eh, pieļauju, kad var rasties priekšstats, kad baznīca um, nu jaucas, teikšu tā, jaucas uh, politikā vai ekonomikā, bet eh, kā mēs arī šeit lasām, baznīca eh, balstoties evaņģēlijā, balstoties reliģiskajos mērķos, runā par lietām, dodot, eh, mēģinot rast jēgpilnas atbildes uz, uz cilvēku nu, arī problēmām, tā ir skaitā problēmām. Jo, nu, kā saka, tad, kad viss ir labi, tad jau mums eh, maz tās runāšanas ir, bet tur, kur ir nepieciešams runāt, kad ir problēmas, konflikti, ehm, ar tā skaitā kari un tā tālāk, tad, eh, tad lūk, atklājas tas, kā, kā tad mēs rīkosimies un reaģēsim, gluži kā arī eh, jau zvanītājs mums par to stāstīja, vai ne, tad tieši šajās situācijās, kā evaņģēlijs palīdz mums tās risināt un uh, Um, un izprast un atrast um, jā, labāku veidu, kā izdzīvot. Tātad um, sociālā mācība neiedziļinās tehnisko, tehniskos jautājumos un to risināšanā un nepiedāvā sociālās organizācijas sistēmas vai modeļus. Tas nav baznīcas sūtība vai šīs sociālās mācības sūtība, ko Kristus tai uzticējis. Baznīca uh, baznīcas kompetence izriet no evaņģēlija, no vēsts, kura cilvēku dara brīvu, no vēsts, kuru sludinājis un par kuru liecinājis Dieva dēls, kas kļuva cilvēks. Baznīcas kompetence izriet no evaņģēlija. Skatīties, saredzēt visu o, tādā, nu es saku, jēg, jēg pilnā e, veidā, bet e, Eh, saredzēt Dieva plānā to, kas notiek, un, un norādīt uz to, runāt atklāt arī par to, eh, un, un godīgi runāt par to, un vienlaikus piedāvājot to, tos līdzekļus, kā tad eh, var risināt, un mm, tos mēs par tiem mēs lasīsim, mēs atkārtojam vēl un vēl, ka par tiem mēs lasīsim, tā kā uh, jāseko līdzi ir katehēzēm, ja gribat arī uzzināt par šīm lietām, nedrīkst izlaist katehēzes, lai, lai tad uh, pilnīgāk izprastu, ko tad baznīca māca un uz kādiem pamatiem būvē šo sociālo mācību. Bet jā, ir tā vērts, lai ņemtu vērā. Um, turklāt, noslēgumā vēl viena beidzamā atziņa, atziņa par to uh, izaugsmes veicināšanu, uh, kad starp šeit tiek teiks, starp evanģelizāciju un cilvēku izaugsmas veicināšanu pastāv cieša saikne. Um, um, jā, te būs diezgan garš tāds uh, citāts, kuru man šķiet ir vērts uh, nolasīt, uh, lai vienkārši ieklausītos šajā saiknē starp evanģelizāciju un izaugsmes cilvēku izaugsmes veicināšanu. Un, un tiek iedalīti vairākos līmeņos šīs izaugsmes e, veicināšanas uzdevumi, ko baznīca e, izvirza sev un piedāvā tālāk e, sabiedrībai, pasaulē tā teikt. Tātad, vispirmām kārtām antropoloģiska saikne, jo evangelizācija Evangelizējamais cilvēks nav abstrakta būtne, bet gan persona, kas pakļauta sabiedrībai un ekonomiskai situācijai. Tātad antropoloģiska saikne ir izrietoša no tā, ka e, cilvēks ir konkrētajā situācijā, gan ekonomiskajā, gan sabiedriskajā, politiskajā, kultūras kaut kādā situācijā, kas līdz ar to arī um, e, pieprasa nu, adekvātu reakciju un, un rīcību un uztveri par lietām. Tāpatās arī šī teoloģiskā saikne, jo radīšanas plānu nav iespējams atdalīt no atpestīšanas plāna. Pestīšanas plāns skar ļoti konkrētas situācijas, netaisnību, pret ko jācīnās un taisnīgumu, kas jāatjauno, Tā saka šis dokuments. Tātad teoloģiskā saikne šajā evanģelizācijas un cilvēku izaugsmas veicināšanā ir arī ši, no šī teoloģiskā skatījuma, kad uh, konkrētajās problēmās, kur ir netaisnība, pret to ir jācienas un ir jāatjauno taisnīgums. Lūk, šādos, šādā veidā uh, baznīca runā uh, par procesiem sabiedrībā. Un pastāv arī evaņģēliska, jeb tuvāk mīlestības saikne izceļot e, šo aspektu, jo kā gan var sludināt jauno bausli vienaikus līdz ar taisnīgumu un mieru neveicinot cilvēku patieso izaugsmi. Tātad e, e, pavisam, pavisam tāda vienkārša atziņa par to, ka šī evaņģelizācija, kas pasludina mīlestību, jauno bauslu mīlestības bausli, uh, ir tukšvārdība, ja tas nav vērsts uz taisnīgumu, miera uh, veicināšanu, taisnīgumu un miera veicināšanu. Un līdz ar to tas pilnīgi, uh, uh, pilnīgi nu, gribas teikt, dabiski uh, tā ved uz cilvēka uh, patieso izaugsmi, uz cilvēka, un manuprāt, arī sabiedrības tādu izaugsmi, ja mēs uh, ņemam vērā šīs atziņas un tās arī cenšamies īstenot savā eh, dzīvē. Saprast, saprast, kādā veidā tās varētu uh, īstenot vismaz uh, konkrētos apstākļos. Pienāk uz kādu īziņu, tūdaļ to arī nolasīšu. Baznīcas sociālās mācības kompendijas ir ļoti vērtīga evangelizācijas vēsts ar visiem skaidrojumi, skaidrojumiem, ka viss atrodas bībelē patiesa evangelizācijas vēsts um, tiesu sistēmā ir satversmes tiesā Aldis Laviņš jau gadā 2018. gadā 11. numurā ir mieram to grāmatā liecinājis e, par to. Nu, skaisti, to vajadzēs varbūt tās uzmeklēt e, kādā brīdī, lai paskatītos, e, bet jā, tā tad šī evangelizācijas vēsts un skaidrojums jau uh, ir uh, balstīts Bībelē, un, un par to runā arī uh, citi augstākās tiesas tiesnesis, kā piemēram mēs tika norādīts. Arī par to runā milzīgs paldies, ja? laba lieta. Uh, manuprāt, uh, dažreiz sakarā ar to, ka mums Latvijā ir tāda uh, nu, vismaz kaut kādā vidē naidīga pret baznīcu attieksmi, tad uh, ignorē ar baznīcu sociālo mācību, cik, cik mana pieredze rāda citās valstīs, tad baznīca sociālā mācība tiek uh, respektēta, ja pat arī nevienmēr uh, viegli integrēta um, problēma risināšana, tad tomēr respektē to baznīcas balsi, uh, Eh, kura izsakās arī šajos jautājumos. Tā kā paldies, ir vērts ieklausīties un lasīt arī šīs atziņas un domas, kuras jau ir paustas dažādos veidos citvieta. Šorīt gan es noslēgšu ar šo arī šo dienas katehēzi, tiksimies jau rīt. Vēl tikai atgādinājums, kad uh, ja vari atbalstīt ar savu ziedojumu, šajā septembra mēnesī mums pietrūkst rādījuma arī uzturēšanai vēl 250 eiro. Ja vari atbalstīt, ej uz rādījuma arī sadaļu, ziedot un uh, atbalsti, ziedo, lai septembra mēneša budžeta vajadzības tiktu izpildītas un bez raizēm varētu sākties oktobra mēnesis. Vēl 250, šodien mums jāsaziedo vēl 250 eiro, es ticu, ka to mēs varam.